Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել հերթական ապատեղեկատվությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորը չի բացառում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Վաղը տեղի կունենա ԼՂՀ ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են աշնանացանի աշխատանքները։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին,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 Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ անցկացված դիտարկման ժամանակ հայկական կողմը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հակառակորդի կողմից կիրառվող հերթական քարոշչական հնարքն է եւ իրականությանը չի համապատասխանում։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից իրականացված դիտարկման ողջ ընթացքում պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հավատարիմ են մնացել ձեռքբերված պայմանավորվածություններին եւ խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Ընդհակառակը դիտարկման ավարտին ադրբեջանական կողմը իրեն բնորոշ գործելավոճով ավտոմատ հրազենից կրակահերթեր է արձակել։ ԼՂՀ իշխանությունների հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ պահանջված էր, քանի որ մտքեր են փոխանակվել ինչպես արկա իրավիճակի, այնպես էլ հակամարտության կարգավորման մասին։ Ստեղծվել է յուրահատուկ մի վիճակ, երբ կարգավորման մասին խոսելը, վերջնական կարգավորման հարցը դարձել է հերավոր մի խնդիր – Հանդիպմանը հիմնական շեշտը դրվել է ներկա իրավիճակի վրա։ Խոսվել է սահմաններում իրավիճակի թուլացման մասին։ Արցախյան կողմը կրկին ներկայացրել է առաջարկներ առայն, որ ուժեղացվի դիտորդական խմբի քանակական ներկայացությունն ու տեխնիկական միջոցներ ձեռնարկվեն խախտումների մշտադիտարկման համար, որ เป զի գործողություններն ու հայտարարությունները հասցեական եւ դիպուկ լինեն։ Մեղավոր կողմը պետք է պատասխան տա իր քայլերի համար, ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Անդրադառնալով մշտադիտարկման ժամանակ հակարակուրտի կողմից արձակված կրակոցին, նա ասաց, որ դա միայն անհարգալից վերաբերմունք չէր հյուրերի միջնորդ պետությունների նկատմամբ։ Դրանով Ադրբեջանն ապացուցեց, որ իրենք իրենց եւ իրենց ժողովրդին չեն հարգում։ Կրակոցից հետո սկսել են քարոշչություն, թե իբր դա հայերն են արել, միջդեռ բոլոր փաստերն ապացուցում են, որ դա իրենք են արել։ Այսպիսի մի աննորմալ պետության հետ մենք գործ ունենք, հետևաբար միջազգային հանրությունը պետք է ավելի համարձակ քայլեր ձեռնարկի։ Աստված մի արասի, եթե նրանցից մեկի հետ մի բան պատահեր։ Պատկերացնում եք ինչ տեղի կունենար, ասել է Դավիթ Բաբայանը հավելելով, որ վաղ թե ուշ գալու է այն օրը, երբ միջազգային հանրության եւ միջնորդ երկրների դիրքորոշումն ավել ավելի կարծր եւ հաստատուն է լինելու։ Նրա գնահատմամբ ամերիկացի 85 կոնգրեսականի նախագահ Բարակ Օբամայի ուղղված նամակն էլ առավելապես մեսիջ էր Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքին։ Այդ կոնգրեսականները լավ պատկերացնում են, թե ինչ կարող է լինել, եթե Ադրբեջանը շարունակի նույն կերպ։ Հետևաբար Այդ նախաձեռնությունը կարելի է միայն ողջունել, քանի որ դա ոչ թե հայամետ, այլ ողջամիտ քայլ է, որ բխում է իրենց պետության շահերից։ Հատկապես այս կրակոցից հետո արձագանքը պետք է լինի ավելի մեծ ու բարձր, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հույս ունեն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները շուտով կհանդիպեն։ Այս մասին Բաքվում հայտարարել է ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Բաքու կատարած այս հիշողջանակներում համանախագահներ Ջեյմս Ուորլիկը, Պիեր Էնդրյուն եւ Իգոր Պոպովը հանդիպել են փախստականների հետ։ Իգոր Պոպովը նշել է, որ հանդիպումը շատ արդյունավետ է եղել։ Այսօր ավարտվում է տարածաշրջան կատարած այցը։ Հայաստանում մենք քննարկել ենք քաղաքական գործընթացները, շփման գծում լարվածության աճը, մարդասիրական համագործակցության ձևավորման հարցերը։ Մենք հույս ունենք, որ շուտով կկայանա նախագահների հանդիպումը, ասել է Պոպովը։ Օրլիկը նշել է, որ քանի դեռ փախստականների խնդիրը չի լուծվել, քանի դեռ նրանք չեն վերադարձել իրենց տները, համակողմանի լուծումն անհնար է։ Ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Էնդրյուն նշել է, որ նրանք հասկանում են հակամարտության կարգավորման հարցում փախստականների գործոնի նշանակությունը։ Մենք քննարկում ենք այդ հարցն ամեն հանդիպման ժամանակ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ հանդիպումների ընթացքում մենք առաջ ենք քաշել Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ զոհվածների թիվն ու անձը բարձելու նախաձեռնությունը։ Այդ գործընթացն ընթանում է եւ Ադրբեջանում, եւ Հայաստանում, նշել է նա. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանը չի բացառում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ հանդիպումը որևէ արդյունք կտա, որովհետեւ Ադրբեջանի նախագահն իր խոստումներն ու խոսքերն ամեն անգամ դրժում է, ասել է Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նշենք, որ ավելի վաղ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, որ մտադիր են մինչև տարեվերջ կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի եւ Արցախի դեմ իրականացվող պատերազմական սպառնալիքների եւ աճող բռնության առընչությամբ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Փոլ Գրեգորյանը հորդորել է ԱՄՆ կոնգրեսականներին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել փրկելու հայերի կյանքը։ Հարավային Կալիֆոռնիայի կոնգրեսականներին ուղղված նամակում Գրեգորյանը հորդորել է ստորագրել Էդ Ռոյսի եւ Էլիոթ Էնգելի նամակի տակ եւ Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկել իր հանցագործությունների համար զերծմնալ հետագա բռնություններից եւ քայլեր ձեռնարկել տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման նպատակով։ Արցախի անկախության հռչակումից եւ հրադադարի պայմանագրի կնքումից ավելի քան 20 տարի անց Կովկասյան տարածաշրջանում շարունակվող բռնությունները շարունակում են անմեղ կյանքեր խլել եւ ապակայունացնել տարածաշրջանային իրադրությունը։ Մասնավորապես Ադրբեջանի Հանրապետությունը շարունակում է իր ռազմական հռետորաբանությունը եւ հայտարարում ակտիվ բռնության անցնելու պատրաստակամության մասին, խախտելով հրադադարի ռեժիմի համաձայնագիրը, նշել է Գրեգորյանը։ Քաղաքային խորհրդի անդամը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին այս հարցում ոչ հստակ դիրքորոշում ցուցաբերելու առնչությամբ։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում երեք կայացել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Խորհրդարանի նախագահի, փոխնախագահի, մշտական հանձնաժողովների նախագահների, նրանց տեղակալների ու աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են երկրորդ նստաշրջանի օրակարգում ներառված օրինակցերը։ Մշտական հանձնաժողովների նախագահները համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրենքների նախագծերի պատրաստվածության վերաբերյալ։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի երկրորդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 29-ին ժամը 11-ին։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են աշտանացանի աշխատանքները։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ավելացել են հերկված եւ ցանված տարածքները։ Շարունակվում է նաեւ գառնանացան մշակաբույսերի βέρքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Գյուղակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանը նշում է, որ տաք եւ չոր եղանակներին հաջորդած տեղումները աշխատանքների աշխատանքները ավելի արդյունավետ են դարձրել։ 2015 թվականի հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ շրջանում կատարվել է 3370 հեկտար հերկ, 600 հեկտար ցանքս որ անցյալ տարվա համեմատությամբ ավել է մոտ 200 հեկտարով։ Ստեփան Հակոբյանը միաժամանակ նշեց, որ աշխատանքան կատարելու համար շրջանի հողօգտագործողներին շուկայականից ցածր գներով դրամադրվել է դիզվարելիք։ Ֆերմերի ձերբերման աշխատանքներում եւս զգացում է լղը գյուղատնտեսության նախարարության աջակցությունը։ Ըստ բաժնի վարիչի աշխատանքանի հետ մեկտեղ կատարվում է նաեւ գառնանցա մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Շրջանում 2015 թվականին կատարվել է 1000 հեկտարից ավելի գառնանցան, որից 375 հեկտարը եգիպտացորեն, Արդյունքները ակնկալիքներից համեստ են։ Ցանկերի զգալի մասը վնասվել է երաշտիչ, որի հետևանքով հնձի ենթակա է 293 հեկտար եգիպտացորենի ցանկատարածներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ ԼՂՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ Կարմիր շուկա համայնքում բազմաֆունկցիոնալ վարչական ու մշակութային կենտրոն է կառուցվում։ ԼՂ քաղաքաշինության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ այն իր մեջ ներառելու է համայնքապետարանը, բուժկետը, գրադարանն ու երիտասարդության համար նախատեսված ժամանցային սրահը։ Համայնքային կենտրոնին կից կառուցվում է շրջանաձև դահլիճ, այժմ ընթանում են ներքին հարդարման աշխատանքներ եւ նախատեսվում է շահագործման հանձնել մինչեւ տարեվերջ այն եզակի է իր ճարտարապետական տեսքով։ Նշենք, որ շինարարությունը սկսվել է 2013-ին։ Պատվիրատուն քաղաքաշինության նախարարությունն է աշխատանքներն իրականացնում է Start սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Քաշաթաղի շրջանի Հայկազյան համայնքում դպրոց է կառուցվում։ Ըստ նախագծի նորակառույց կրթօջախը կլինի տիպային երրահարկ եւ կհամապատասխանի շինարարական արդի չափանիշներին։ Ավարտվել են նկուղային եւ առաջին հարկերի պատերի շարվածքը, նախատեսվում է կառուցել կացայատուն։ Նշենք, որ Հայկազյանի դպրոցն ունի 120 աշակերտ։ Տոնել Հելոուինը թե ոչ, Աննա Ղուկասյանի անդրադարձը։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Հայաստանում հոկտեմբերի 31-ին մեծ շուկով նշվում է Հելովինը։ Անդրադառնալով այս տոնի պատմությանը նշենք, որ դա կելտական կրապաշտական տոն էր եւ նվիրվում էր մահվան այսպես կոչված աստծուն։ Վիկիպեդիա հայտնի էլեկտրոնային բառարանը Հելովինը բնութագրում է այսպես. կախարդների, վհուկների, ուրվականների, կմախքների տեսքով տարբեր դիմակներ եւ զգեստներ կրել, տների ձևավորման ժամանակ օգտագործել աշնանային մոտիվները, օրինակ գյուղական խրտվիլակները։ Հելովինի հիմնական թեմաներն են մահը, չարը, կախարդությունն ու հրեշները։ Ավանդ ավանդական գույներն են հանդիսանում նարնջագույնն ու սևը։ Դե իսկ բարձելու համար թե ինչու են հայերն այն պարտադիր նշում կամ թե ինչու չպետք է տոնել, զրուցեցինք Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի հոգևոր սպասավոր Հրայր Սարգսակյան Հակոբյանի հետ։ Անկեղծ ասած, առաջին անգամ ձեզանից լսեցի, որ Ստեփանակերտում պիտի կազմակերպվի նման միջոցառում։ Ծանոթ եմ Hello-ին միջոցառմանը, նկատել եմ որոշ շրջապատներում, բայց հայության մեջ դա օտար է։ Դա մեր է չի, դա մեզ պետք չի կողքից նայող մարդն էլ կնկատի, որ Hello-ին այնտեղ կախարդների դիմակներ են դնում, հմայիչների թողած հետքերն են ինչ որ ուզում շարունակեն։ Մարդիկ վախենում են կախարդներից, գուշակություններից, բայց մարդիկ հենց այդ օրը վերցնում են իրենց վրա դրանց պատկերները։ Ինքնախապեյություն է եւ ավելի մեծ ուժով մարդիկ իրենց մեզ վրա են վերում ճարի ուժը։ Կարծես հրավիրեն ճարին, արի, մենք քեզ հրավիրում ենք, մենք պատրաստ ենք քեզ ընդունելու։ Երկրին իհարկե ժողովրդի մանավանդ երիտասարդները, որ արդեն ներգրավեն այդ շարժման մեջ, բնական արդեն հետքերը թողելու ու սկսելու են իրենք մեկը միսին փոխանցել այդ ամենը։ Երիտասարդության մեջ այդ քայքայիչ բնույթը, որ մտավ, արդեն տարածվելու է, բայց բանակ չի մտնի, որովհետև Փառք Աստծո մեր տղաները չափը հասկայուն, զարգացած տղաներ են ու իրենք թույլ չեն տալիս, որպեսզի ավելորտ էմոցիաներ, ավելորտ մտքերը գան իրենց մեջ, որ տղաները մեր սահման են պահում միշտ արթուն են ու միշտ ինչ որ պետք է իրենց մտքին, դա են պահում։ Ավելորդ բաներ իրենց պետք չի։ Ծառայություն ավարտելուց հետո երբ կան արդեն նորից վերադառնան իրենց ընտանիքների իրենց շրջապատ, միգուցե ներգրավվեն, բայց Փարքաստու զինվորը հերոյի նմանատիպ բաներից։ Եթե ինձ ասեին, որ աղանդավորական նոր կազմակերպություն է բացվել Ստեփանակերտում, իմ արժեվ կդնեի արդեն որոշ բաներ, որ տեսնեմ ոնց են օգնում մարդկանց, որ չշեղվեն ճիշտ ճանապարից, բայց եթե Halloween են կազմակերպում, դա արդեն ուրիշ ճանապարհներ է պետք դրա դեմ պայքարելու համար։ Եթե դու մկրտված ես հայարակելական եկեղեցում, կրում ես խաչը քո պարանոցին, Քրիստոսին ես կանչում քեզ օգնության, բայց դու կյանքումդ չես նվիրվում Քրիստոսին, բայց արի ուտես, որ սատանային, որից փախչում ես, աղոթում ես, որ Աստված հերոպահի, դու կամավոր վերցնում ես նրա դիմակը, նրա հետևոր ոլորտների դիմակը դնում ես քեզ վրա ու ուրախանում ես այդ օրը։ Նախ թող մարդ գնահատի այն ինչ որ ունի եւ Աստված նրան ավելիով կտա։ Հաշվի առնելով սոցիալական ցանցերում տարածված տարակարծությունն այս թեմայի շուրջ վստահ կարելի ասել, որ չնայած Facebook-յան որոշ օղակների Halloween գովազդելուն, այնուամենայնիվ Արցախում այս օրինակ տոներն օտար են եւ massայականություն չեն վայելում, իսկ թե ինչպիսին կլինի իրական պատկերը հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 31-ին։ Մեր ազգայինը մենք որ ունեցել ենք, մեր պապականը, մենք մինչև հիմա հայ ենք մնացել, որովհետև մեր ազգային տոներն ենք նշել։ Մեր ուրախությամբ ենք ուրախացել։ Հարևան ժողովրդին հրավիրել ենք, որ մասնակցեն, ոչ թե մեր հայկականը, մեր արմատները թողած մենք գնացել ենք ինչ որ մի քանի ժամ ուրախության հետևից օտարին, որը մեզ կործանում է։ Ինչքան էլ մերը աչքին լավ չերևա, դա մերն է, եւ դա վերջում ավելի է մեր պատիվը բարձրացնում։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, առանձին վայրերում մռախուղ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևելյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 8 ցերեկը 7-ից 12 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց